Radio Calimera, radio libre e autoserida. Asamblea. ver. Sentanfe. Radio Calimera. Alternativa. Os sapoconchos. Os sapoconchos. Os sapoconchos. Os sapoconchos. coma na miseria Nin tanta leria coma no caudal Nin criminal coma o que considera Doralle a un asunto banal Non hai exilio coma o auto-odio Nin hai exordio coma seducción Nin atracción coma de estar no podio Se o trofeo é a veneración aunque me di que de algo me coñece, dos que parecen dignos de ignorar, tres deses que non saben de onde veñen, pero teñen moi claro que van. máis restricción E o remedio é máis efectivo Cando existe contraindicación Non hai coherencia sen padecemento Nin casamento sen abnegación Nin ortodoxo que non se protigue Como neo libre pensador <laughs> En aunque me di que de algo me coñece Dos te parecen dignos de ignorar Tres deses que non saben de onde veñen Pero teñen moi claro que van Ay, eu que non podo co cansancio E ti far toda a miña oscilación E a ideoloxía non a vende a mancio E eu preciso a para curación de algo me coñece Dos que parecen dignos de ignorar Tres deses que non saben de onde veñen Pero teñen moi claro que van E eu caso frases en un fío E ti propósme recapitular E abrazo voluntario sen sentido Por ser claramente un normal ya no y toda a oscilación y a vende a es preciso para curación e Sapo Conchos, o matutino de Radio Calimera. Hoy no es la primera vez que comenzamos escoitando una canción dela, pero sí que a primera vez que después de escoltar, en este caso, para curación de SES, pois se as cousas técnicas non, non fallan, eh, ya non se escoita, é eh, verdade, recoñozco isto parecerá tópico e eh, que se dirá moitas veces, pero pero ainda que ser mayor que ella, eh, bueno, pues otras cosas, ¿no? Es decir, eh, estoy un poco nervioso por, la convidada que tenemos hoy eh, abriendo o programa y cerrando a tempada, que, que eso suena muy, muy a Radio Fórmula, pero bueno, va un poco por ahí. La verdad es que, bueno, ya contamos con nos con María, María José Silvar, con Cés, eh, antes que nada, Movo Díaz, Cés. No sé si Cés, mm. María José, ¿cómo te llaman? No, sé, sé, sé, vale, vale. Sí, <laughs> bueno, también me echaban varias, yo sé, pero más Vale, vale, no, no, pero ahí un poco... Muy buen día, muy buen día. <laughs> Nada, pues un poco eso, llevamos ahí un tiempo intentando, no por ti, sino porque nos también nos liamos moito en mil cosas y e no nunca llegamos, eh, o al final, mira, pues hemos podido tener esta esta charla un poco. Eh, o primero a pregunta para nos, porque creo que escoitándote, viéndote alguna vez, eso, eres, eres cantante de, de directo, ¿qué tal por Vimeancio? Ah, muy bien, muy bien. aí, que volta ao escenario, que a volta ao directo, eu ah. son, eu son un animal de directo, sí. Ainda que me gusta moito estudio tamén, eh? Moito, moito, pero eh, sería feliz eh, traballando nun estudio para outras persoas, pero, pero en verdad eh, o directo é un pouco o porqué de todo ao final, non poder cantar os temas. Entón, despois destes dous anos, tío, xa empezar a ver que, empezas a ter xa un, unha, unha dinámica, non? Unha mm. rutina de tocar, uf, yo lo paje, yo lo paje. <laughs> <laughs> Pues que desde aquel 2011, ¿no? ¿Quién te iba a decir a ti, no, que, que, ibas a llegar hasta aquí, sino que ibas a pasar hasta una pandemia, ¿no? Suponemos es que eso nadie lo podíamos imaginar. No, bueno, eso no, vamos. nin rapel, por moito que diga. va que va, este foi un, un rollo, un acontecimento histórico, eh, que, que, que lia outro día un tweet que me fixo moita gracia, que, que decía un, po, un poquito ya hasta el coño ya de, de vivir tantos <laughs> acontecimientos históricos, sí. non? Ainda que vivísemos uns poucos menos non pasa nada, pero sí, desgraciadamente estamos nun momento de inflexión non histórico e, e, e nun, nun momento en que, en que o camiño que collamos vai ser determinante non para para como nos vai ir a nos e sobre todo para como lle vai ir o planeta. Entón, bueno, sí, de, hai 11 anos non podía prever nin que, nin que ia estar sacando o meu octavo disco, nin que había, iba a haber 52 nazis no Congreso dos Diputados, nin moitísimas outras cousas. Nin, nin todas as boas, nin todas as malas. E moito menos suponemos que, que ni a cabeza desde aquel chamalle chis en 2007, buah, cuánto ha pasado, ¿no? Desde aquel concurso de A Coruña Son y encima apadrinados ahí por, por Santiago Auserón, No sé, ¿no? Supongo que, que, que vida inda que son 10 años... Sí, muy entera... <laughs> Eh, pero a vida nunca sabes por onde vai eso sí que creo que, sinceramente, no entiendo lo que che quiero decir, No soy más lista que nadie, pero eu son orfa de pai desde muy pequeniña, Y e siempre pensé que, que, a vida, y e sobre todo a morte, eh, fan o que queren, no? e cando queren, no? Entón, non, non me sorprenden tanto, digamos, os, os xiros de guión, sabes? Sempre estou un pouco, intento estar preparada, pero, pero, pero, pero eh, obviamente nunca, nunca nunca me podía imaginar este xiro, non? Eu iba a ser profesora de literatura, de lingua e literatura, que era para o que estudié e, e iso, non? E acabei, pois pues, eso, traballando nos escenarios. Pero en certa medida, eu penso que ao final todo ten unha lógica, non? E eu eh, sempre me gustou moito ler, sempre me, me gustou moito, eh, eh, me apaixonou o ser humano, no? sempre, eh, de feito, o, que estudei precisamente foi eso, no? filología e, e tamén antropoloxía social. Eh, era un pouco, eh, a miña aspiración era, era académica, no? pero en verdad eu sigo, me, sigo considerando que, que traballo un pouco neso, porque escribir cancións, está un pouco é un traballo un pouco de, de eh, cabalo entre a poesía e a antropoloxía, no é un pouco a, observación de, de, de, <laughs> de canto de boi, canto de malo pode chegar a, a facer e a ser o ser humano ¿no? e a intentar plasmar iso nun papel pois con unha certa carga lírica ¿no? entón ao final eh, igual o que cambiou foi o espazo de traballo queríamos un poco, eh, ahora estás eh, en, esta, digamos, shira, sobre todo por, por, por, casa, ¿no? Es decir, por, por diferentes lugares de Galicia que después también vamos un poco a lembrar para que Asiente se, anime, ainda que seguro que no necesitan que, animemos para ir a, estos concertos, pero sí queríamos preguntar un poco, hay eh, unos meses, ¿no? estuviste Estiviste una segunda, segunda, digamos, polo así, no sé si xira o segunda visita a tocar en, en, en Latinoamérica, a unión de entre ti e eh, a música latinoamericana e Latinoamérica é, eh, é, eh, é moi forte, non ses? Sí, pero máis máis que entre a, entre a música, que por suposto que sí, que vai máis alá, en verdade, o continente latinoamericano sí, sinto en débeda, no? sempre digo que que xa non é só que me ensinara a, a cantar ou a, ou a, ou a, non sei, ou a, ou a musicar ou a, eh, a música latinoamericana, sino a, a pensar, sabes? Eu débolle moito a, ao discurso que, que portou a canción latinoamericana, sobre todo os anos 60 e 70, non? As grandes autoras e autores de, dese continente que eran vítimas de, de algo do que seguen sendo víctimas, en verdade, non? A, a día de hoxe, pero ademais un xeito moitísimo máis descarado, moitísimo máis explícito, moitísimo máis... Bueno, non sei se humillante, porque humillante é bastante humillante que sigan sendo a día de hoxe, pero que ninguén o vexe e que, e que o neo, neocolonialismo se xa, non sei, parece que é un invento, non? Cando en verdad siguen estando unha situación bastante similar. Pero sí, a mí en Latinoamérica ensinoume a pensar, ensinoume eh, o valor da dignidade, e tamén me ensinou o respeto polo, polo, polo propio, o respecto polo, polos ancestros, pola cultura propia, e a converxencia, a importancia da converxencia, no? da converxencia entre o que un é e o que lle vai deixando o camiño que vai percorrendo. Pero de que un é de onde é e ten que defender de onde é. E, sobre todo, ten que defender a súa dignidade e que unha, unha, un ser humano sin dignidade non vale nada. No? E iso ensinou, desde logo, non a música europea se non a latinoamericana. Bueno, música europea hai moita, por suposto, non? Sí. Pero sí que é certo que eu creo que o folclore peninsular que é o que máis coñezo dentro de dentro da, da das tradicións de, de, de, de, de, de, de digamos de músicas de creación colectiva europeas. Sí que houve exponentes, por exemplo, eh, esta Manuel Gerena no flamenco, non? Que, mm. que, que, soubo, que, que vestiu os seus cantares eh, de temática política e, social eh, co, co traxe do flamenco, pero non, non é o habitual. Sin embargo, no continente latinoamericano souberon recoller eses sons, modernizar eses sons, seguir eh, enriquecendo o seu folclore e ademais facelo con, con unha carga Con, con, con, un, con un talento para o texto, con un talento para a poética, que eu creo que aquí non, non, se, non se igualou. yo creo que aquí no se igualó. No ahí está, bueno, pues decir algo tan fácil como Silvio Rodríguez, que es facilísimo mm. de mencionar, pero no es único, ¿no? Está eh, Violeta Parra, está Víctor Jara, está Valle Vallepaqui, está Jorge Cafruño, Gracio Guaraní, León Gieco, y podríamos seguir Carlos Puebla, que es una de las personas que más <laughs> escrito en mi vida, no que un cronista, eh, que yo aprendí muchísimo de historia política do, do, internacional, eh, escritando a Carlos <laughs> Puebla, porque porque él falaba de todas as que iban sucedendo, ¿no? entre sobre todo de, de, los pasos que iban dando Estados Unidos aí durante os anos 60, e a mí me, me, me, me deu todo o que, o que son, de verdad. Eh, probablemente eu nunca me teria cuestionado a maioría das cousas que me cuestionei se non fora por, por eles, por todas esas voces que moitas veces se sacrificaron, como o caso de Víctor Jara, mm. para que no outro lado do, do mundo, ademais do lado do mundo do que viñeron os seus asasinos, pois en despertase, alguna conciencia despertase. No Eh, a facerte a pregunta tópica de, de por qué fala, de por qué cantas e, e, en, galego, no Te, que te escoitado por ahí no Que, que preguntaría preguntaríamos, y es verdad, a Fermín Muguruza qué canta eh, en vasco, no Decir, de, bueno, yo que, también soy un poco de años, ¿no? Eh, no, <laughs> no me imagino a nadie a preguntarle a Ovidi Monjor porque cantaba en catalán, ¿no? Es decir, pero bueno, a veces son estas cosas, ¿no? Que, caemos en... Pero sí que... en Cataluña y Euskal Herria se hubieron reclamado respecto que Galicia nunca hubo reclamar, por eso nos no lo, no lo preguntan siempre, pero es una pregunta que no contesto. Siempre digo que a mi a, a respuesta favorita es la pregunta de una Xurxo Souto, cuando le preguntaron los diplomáticos de Monte por qué cantaban en galego e xurxo, dixo, por razones estrictamente comerciales. <laughs> Eso está bien, eso está, La verdad que, otro otro otro descubrimiento eh, La verdad es que eu levo muy poco tiempo en Galicia, pero no sé si pasará en, otros lugares de, Estado español, decir, pero hay una no sé si al revés, así, pero una gran desconexión de, la cultura, o sea, no sé como yo te falo en este caso de, un valenciano, de, de, o que, de o que se, eh, porque te reconozco que, que él <laughs> no canta en galego, decir, pero quitando de luz eh, de Manuel Rivas, es decir, es que, wow, eh, levo, bueno, sí, claro, de Rosalía, es decir, pero non sei, levo un, un descubrimento continuo de, de, verdade, desde, sobre todo, a parte cultural, é decir, desde a música, pero desde o arte, desde moitos campos, é decir, ainda que sea complexo e que políticamente, é decir, sobre todo partid, partidariamente non xa ninguén ou casi ninguén a apoio á cultura en galego e feta por, por xente en Galicia, é dicir, pero sí que hai un movimento moi grande de xente creando, non? Sí, o, bueno, Galicia foi sempre un, un territorio que dou moitísimas moitísimos literatos e literatas e músicas e artistas en xeral, pero darte conta que nós temos unha situación sociolingüística e socioeconómica moi diferente ao que pode ser Euskal Herria ou mm. Cataluña, máis parecida que pode ser precisamente Valencia, sí. sí. Pero creo que o territorio con, con maior autoodio herdado e perpetuado é o noso, é o noso, por moitísimos motivos que non nos, non nos chegan eh, cinco programas para, para enumerar. Sí, sí, sí, o te, te escoito falar do, do auto-odio, te, te fala, eu non vou a mentir, te fala un castelano falante incluso en, en, en a Valencia, no? pero pero é verdade, hai, hai moito moito odio, moito desde as propias familias, no? moitas veces eu cando escoitaba aquí a xente decir, no, es que os nenes ou as rapazas ou os rapaces eh, levan, chegan eh, falando galego e salen da escola eh, eh, falando en castelán. Isto pasa tamén moito en Valencia e isto eu creo que que unha das principais cosas que, que entre todas temos que intentar cambiar, non? Sí, o que pasa que tamén outra idea un pouco do que se que vende este sistema, non? o sistema neoliberal, mm. é que nós temos bastante máis potestade da que temos non? en certas cuestións. Eh, e nós temos que intentar cambiar, pois, seguindo a única forma é de ensinar é co exemplo, polo tanto, tens que ser un referente de resistencia, obviamente, non? E de dignidade e de orgullo. Pero despois, en verdad, o único que pode re, remit, facer remitir no, esta situación é un cambio político. Non? E mentre non se dea ese cambio político, tampouco nos podemos enganar. Hmm. Mentre non se dea ese cambio político, o galego está destinado a, a morrer en, en tres ou catro décadas, porque é unha lingua que non falan os, ni, os nenos é unha lingua que morre. Como di unha amiga miña que é profesora de galego nun instituto, e resumiu moi ben a frase, o sea, perdón, a situación un día cunha frase que me dixo, dixo, meses, eu son moi consciente de que eu son profesora de latín, no? E, e creo que isto está así, e non os enrollismos e os rollos eses de, de intentar vender a situación con, con, con flores, hmm. a mí non me van, porque en verdad, eh, se ti tes un cancro, pode gustarche ou non gustarche diagnóstico, hmm. pero aceptar o diagnóstico é a única opción que tes para curarte que se che trate do que, da enfermidade que tes, non de outra. Igual que estás máis contento que se eu che digo que tes un catarro, pero se non, te poño, se non che poño necesario para curarte dese cancro non te vas curar. E o galego non ten un catarro, o galego ten unha metástase. Na verdade que, guau, <laughs> sin palabra, que non sei moitas veces, non, no? cando alguén te dice as verdades, non? É dicir, eh, eh, creo que unha das túas características é eh, es, es isa ou polo menos esa miña impresión sobre todo os concertos solo te visto en un concerto pero a verdade é que, que sí que te he intentado escoitarte sempre que, que podo a ti e a outra xente porque a verdade é que en ese escoitar eh, eu vou a propoñerte un, un tema eh, para despois poder falar que non quero robarte moito máis tempo pero un poquinho máis se si ti podes eh, vou, vou proponerte podemos poner outro eh, pero un tema que se llama Con tambores de mar non sei se si te parece ben ou preferes outro. Sí, o... claro, claro, sí. o que queiras. Sí, vale. claro. <laughs> Nada, pois pues, o, escoitamos e, eh, falamos despois un, un, un anaquiño máis. Esta nena pequeniña con mirar de feiticeira Esta nena pequeniña que niña con mirar de feiticeira Ten os ollos e a cariña, ai da miña compañeira Ten os ollos e a cariña, ai da miña compañeira Ten a cara moreniña como trigo e o centeo Ten a cara moreniña como o trigo e o centeo Os dediños de serea e a cibeche no cabelo Niños de serea y acibeche no cabelo Para que Sariña durma oh papá vaina a em. Para que Sariña durma oh papá vaina a Vaya em. Vaya a aprender mil cantigas sea mamá vayas Vaya em. Vaya a aprender mil cantigas sea mamá vayas cantaré. la la la Ay la la la, ay la la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la la, ay la la la. Cuando Sara baila libre todo ar baila con él. Cuando Sara baila libre todo ar baila con él. Dallo recendo das rosas e a dozura da canela Dallo recendo das rosas e a dozura da canela Dalle tamén a frescura do candor e da verdade Dalle tamén a frescura do candor e da verdade A vida do manancial máis a riqueza da humildade A vida do manancial máis a riqueza da humildade O calor do amor sincero e a claridade do viso O calor do amor sincero e a claridade do viso Dalle melodía e canto e a ledicia do seu riso dalle melodía e canto e a ledicia do seu rir e agora que chegache sai isariña fixemos unha peza pequeniña con ledicia de río e paz de serra con tambores de mar e voz de terra e traemos unha fervenza de flores e un arco de chuvia de mil cores e un cantil que te asome o infinito tambor. Pues con este con tambores de mar de, o disco ponerse a extinción que no es el eh, o último disco pero bueno, aproveitando falando de, discos eh, falando con, SES eh, estás ahí trabajando en algún en algún en alguna cosa? ¿O ahora mismo estás ficado en unos directos, como está la cosa Si se puede saber, SES Claro, eu sempre estou traballando. <laughs> Nunca parei, no, eu estou agora xa rematando o octavo disco. Hmm. Eh, fixen tamén un disco de versións en español de 12 temas meus para Latinoamérica, porque sí. é un continente que, que como ben dís, me dou moito e, e cando visitei pois, moitas mulleres, sobre todo, me decían que les gustaría moito entender as minhas cancións, comprender o que eu dicía e, e entón, a raíz desa primeira xera decidí facer así unhas poucas versións para de algúns temas, non, que din cousas interesantes para, para, para que las podesen entendelo e eles tamén, por suposto. Mm. E ese disco xa está rematado e agora ese octavo disco que sairá en outono en esas ando, nas mesturas, nas nas, na, na, en, na, en última algunha grabación tamén e, e nos directos, claro, pero pero esa é, ese ten que ser o día a día, non? una persona que se dedica a música. Eh, te, decíamos antes, ¿no? Que, que por ahí a, a, eso, a, un bebé, ¿no? De, ¿qué, tal eso de, la tan famosa conciliación para, para ti? ¿Cómo es la conciliación en un mundo de la música? Eh, supongo que compleja, ¿no? ...pues mira, eu nunca, nunca falo esas cosas porque en verdad... é una cosa que no me, gusta nada que As músicas sempre se nos pregunta por, polo, polo tema da maternidade, sin embargo, os músicos non, ninguén sabe si, sí. si, si os músicos teñen fillos ou non. Mm. Eu sempre digo que o día que os músicos se pregunten polos seus fillos, igual que as músicas eu contestarei esas preguntas. Pero que mentas non, non as contestarei. Me parece, me parece genial, no, no, no. Además, eh, mira, voy a, voy a reconocerte una cosa, eh, que eh, a una de las primeras entrevistas que hicimos no, nos Sapo fue a, dos periodistas, ¿no? Eh, bueno, era una, una periodista de aquí, de, de, Compostela, que, que, está la directora de la revista Pincha, y otro era o director de, de ahí se me va de, de, de, de, página de, de Acosta de Morte, ¿no? De qué pasa en la costa. Eh, exactamente, hice oh. eh, esta pregunta del tema de la conciliación y él, o primero que me dice pues, tenemos que empezar a comenzar a cambiar, ¿no? De porque claro, estás hablando con los dos, él también es pai, o sea, eh, en ningún momento a él has preguntado de la, conciliación, ¿no? Suponemos que yo y ahora te escoito a ti, ¿no? Es decir, de, tantas cantas es decir, en este caso te falo como o como identidad masculina, es decir, tenemos incluso a aqueles que en un momento dado intentamos ese, ese cambio, tenemos eh, asimiladas... alumnes. sí, sí, ¿no? sí, pero a ti nos. Eh, non creo que sexa porque fose as homes, os homes e as mulleres. O que pasa que o problema deste, deste tipo de avances é que require eh, facer cousas como a que eu acabo de facer, que son que, sí. que non, non nos gusta facer a ninguén, no? que eh, nun momento determinado non, ser, non será máis simpática. No? E os dereitos non se conseguiron sendo simpáticos. <laughs> ningún dereito se conseguiu sendo simpático. E ningún dereito se conseguiu cun sorriso na historia. Ningún. E moito menos os dereitos importantes. Non se aboliu a escravitude con sorrisos, nin se conseguiu o sufragio universal con sorrisos, nin un sistema público de sanidade e de educación con sorrisos. Conseguiuse con fosas. Entón, o normal unha muller sería contestarse, que borrira de... e entón que ela quedaría de simpática, eh, xa está. Pero en verdad na miña listaxe de prioridades antes de estar de simpática está conseguir un mundo un poquinho xa non digo máis igualitario, digo máis coherente, xa non tan desastroso. Entón, <laughs> entón eu teño moitas veces que verme obrigada a contestar dun modo que o mellor non o faría no, na esfera privada para, para intentar eh, cambiar certas cuestións. No? É dicir, isto é, é, é algo que temos que empezar a entender e que temos que empezar a entender que as mulleres non nos podemos permitir ser tan simpáticas, porque esa simpatía vai en detrimento dos nosos dereitos. Eh, porque a simpatía moitas veces é permitir que che fagan preguntas que non son eh, que non deberían facerche e contestar preguntas que non deberías contestar. Parece genial, de verdade que eh, eh, o sea, eu eh, de verdade que como como a, a persoa que intenta traballar no mundo da comunicación, o agradezco moito moito de de verdade, non? Sempre E eu a ti tamén porque en verdade eh, a, a túa reacción me parece de persoa non só inteligente, sino comprometida e que, e que entende a situación. E eso é importante, en verdad, unha conversa que se xa productiva. Para ambos, para nosos dous, para nosas dúas e para as persoas que nos escoitan, sabes? É moi importante, e sobre todo isto que decías antes, da verdad, no? eh, que, que ti consideras que decía verdad, algo que che agradezo, Eh, e ia te dicir nese momento, que pasa que non che quería interrumpir, que no mundo da música díxose a verdade durante moito tempo. En maior ou menor medida, en maior ou menor medida, pero dicíase a verdade. O modelo non estaba, non era tan pequeno, tan cuadriculado, tan tan opresivo como a día de hoxe. Hai 60 anos había un mínimo de expresión, os músicos posicionaban, as músicas posicionábanse, en maior ou menor medida, en, al, en algúns casos, una medida brutal, como puede ser el caso de, Bob Dylan, que, que, en cantaba nos de Martin Luther King, mm. con eh, significa evidentemente que todo ese avance lo que, que nos venden los medios es una falacia, eso en primer lugar, ...y segundo que hay un retroceso claro y explícito. Eh, a nivel no só este, de, de, de, artística, sino a nivel de valentía y de veracidade na, na produción artística en xeral e, e, e, e musical en particular. E, na actualidade, a mí <laughs> unha frase que me gusta moito é que non vexas virtudes miñas en defectos alleos. No? E na actualidade é difícil encontrar persoas que, que se atrevan a posicionarse, porque iso págase, págase na, na, na, na, na industria, a industria iso pagar. Pero, bueno, eh, eh, máis difícil cada vez, claro, encontrar persoas que, que, que teñan outra listaxe de prioridades e que a súa prioridade sexa eh, mellorar un pouco as cousas. Pero sí, é moi difícil encontrar agora unha persona que non che conteste unha entrevista dun, dun modo xa eh, casi, casi, a mí me parece a veces casi o testimonios de Joaquín Reyes, sabes? Xa me parece que saben o que sei o que van decir, como van decir, que, que xestos si yo te dijera a ti ahora, bueno, sí, este disco último, bueno, pues es como más mío, ¿no? Y Sonidos más, pues sí, parecería hecho una entrevista normal. <laughs> parecería hecho una entrevista normal. <laughs> claro, a mí me parece de risa, a veces río, porque parece que nos eh, aprendemos, ¿no? Cómo es el músico. Ahora los músicos tienen que mover de esta manera, hablar de esta manera modularnos de esta manera dar este tipo de contestacións para entrar de, dentro do perfil de músico. No? Hai 60 anos, pois pues, movíase como te movías, mira, de Janis mm. Joplin a, a Jimi Hendrix, a, a Joe Cocker contorsionándose no escenario, a Paco Ibáñez caso a, co seu Men in Black, no? sempre sobrio, sempre parado, a Lola Flores, pois pues, mira, ti, eh, estou dicindo nomes así bazar, sí, pero sí. que cada un era eh, dunha maneira diferente, movíase dunha maneira diferente, non? Eh, falaba dunha maneira diferente, bailaba dunha maneira diferente. Oxe, fíxate que o proceso de homoxenización é brutal, hmm. é increíble, é increíble. Eh, prácticamente mutilador a todos os niveis, ata a nivel puramente sexual. O sea, é que se esticulan <laughs> igual, se esticulamos igual, ¿no? Esto, eh, bueno, fue una cosa que me pareció interesante lo que dices, perdona que te interrumpirá ahora, y, que, me, y que me parece muy importante destacar, ¿no? Que me gustaría mucho que la gente hiciese un poco cuando veas, ¿no? Eh, nos fijemos en que prácticamente todas las respuestas que puedes ver en cualquier revista musical o en cualquier blog musical, eh, respuesta ha a asignar casi cualquier banda. Sí, sí, y, y yo a, a, engadiría eso, ¿no? Es decir, de, de, no, no, no, o sea, totalmente de acuerdo, ¿no? De, de, pero de la miña parte, decir, decir que eu, eh, eu intento escoitar e eh, alguén enseñoime hace ahora, ahora moitos algunos anos, pero que falleció hai pouco, ¿no? De eh, de las cousas que más aprendí de, bueno, de, de ela é eh, foi a a cuestión de de escoitar sin ter a resposta, porque eso sí que eu eh, noté muchas veces en mí, ¿no? E ahora, como periodista o como tal ya tendría otra pregunta, eh, pero claro, después de escoitarte, eh, pues <laughs> hay cosas que, no ten sentido decir, porque si no es como si, vale, tú has dicho lo que has querido decir, yo e ahora sigo con la miña entrevista, ¿no? y para mí ese no, no a comunicación, ¿no? Es decir, verdad que es complejo a veces, ¿no? Pero pero bueno, un poco que, que de verdad que, que agradecida de esa de esa sinceridad, que por lo menos eh, o que percibo, no eh, mentiría si dijera que te conozco de verdad, porque no te conozco, es decir, te he visto en un concierto que eh, te he escuchado tu canción, pero esa a impresión que tengo, es decir, por eso a, comento, evidentemente puedo estar acertado o no, pero esa a, impresión, pero sí que hay algo de, de escoitándote, De, un poco de esos aprendizajes, creo que es e importante que, que presente, ¿no? A gente que es ali desde hay un tiempo, pero que relativamente sois va a decir, esté eh, este muy presente, ¿no? Eh, estoy pensando en ti, pero no sé si puedes, pero para mí, por, ejemplo, ¿no? Eh, a otra cantante también galega como como Guadí, ¿no? Dedica a mí también me parece muy muy así, ¿no? Muy, muy diferente, es decir, cada una a su estilo, ¿no? decir, de, eh, otras tres rapazas que, bueno, que para mí también desde humor dicen moitas verdades, ¿no? Que son de, pues, estoy hablando falando gente que he podido escoitar, ¿no? decir, de, vacas, ¿no? Es decir, bueno, eh, otra outra moitísima ¿no? Puedo pensar ahora en Uxía, que sí que es de una de las personas que que por otros temas sí que sí que coñecía como cantante antes de, de vir a Galicia, pero quería falar da importancia de, de donde vimos, ¿no? Es decir, de tú eh, os discos, es decir, bueno, so, sobre todo no, no anterior a este, fases moitos o, o a homenaxes, ¿no? Eh, el, el, el, eh, uno deles es a, a un grupo que, que eu descubrí aquí hai, hai pouco e eh, que, que celebran os 50 anos, un grupo desos de, no, no, de verdad, que, que, dentro de moitas cousas, pero que tamén, como ti dis, desde os que sempre han dicho a, a verdade que es que, que fuxan os ventos, ¿no? a importancia sí. desa de historia que temos detrás tamén no musical. Sí, Fusion foi un grupo que, que bueno, sería o equivalente a que puido ser Raimo, que puido ser Luis Jack, que puido ser noutros territorios estatais, Miquel Laboa, no, eh, no Estado, non? Mm. Eh, ou Paco Ibáñez, ou, bueno, naquel momento, non? Nos falamos dos anos 70, dos finais da dictadura, non? <laughs> Bueno, <laughs> si é que acabou, que eso xa sería outro tema. Pero eh, da transacción, como, di, como chamo eu, xusto antes da transacción, Fusión foi un grupo que fixo iso que falábamos antes, non? que fixeron os, os cantores e as cantoras latinoamericanas, que foi recoller hmm. o son popular, e enriquecer a súa temática, enriquecer o seu discurso, enriquecer a súa poética, non? É dicir, un pouco facer o que eu considero que todo ser humano eh, debería eh, facer, e non me gusta <laughs> dicir esas cosas como se si eu estivese en, en, en, en poder de, de, de, de, da verdade absoluta, no? que non esquecer nunca de onde é, nin esquecer nunca que ese sitio onde é forma parte do mundo. É dicir, nin ser chovinista e localista, nin ser unha renegada. No, en, en verdad, o importante é entender que Galiza é un territorio que forma parte do mundo e que ambas as dúas cousas teñen importancia. Que sexa o teu territorio e a terra que che dou de comer, literalmente, ademais no noso caso, porque Galiza é terra de labradores e unha terra que comiu ata aí nada, ata aí nada única e exclusivamente de, de, de, dela mesma, do que, do, que, do que daba, do que o campo ofrecía e do que... Porque nós non tivemos industria, non? Fuxen soubo, soubo facer isto. Fuxen soubo escoitar o que estaba sucedendo no mundo. Escoitar que estaba pasando. Ser, ser xuventude, por definición, rebelde, por definición cuestionadora, non? Pero valente, valente. Posicionarse, defender o que éramos e colocalo nos escenarios eh, en que a xente nova ia escoitarlo. Tamén eh, fixeron, igual que o fago, igual que fixeron todos, eh, temas máis lúdicos, no? porque o ser humano é poliédrico. <laughs> No? Desconfía de alguén que sexa só unha cousa, ninguén é só unha cousa. Non? Necesitamos o humor antropolóxicamente pero tamén necesitamos xestionar os recursos, porque se non os xestionamos estamos eh, destinados a un ingrato futuro. Sí. E fuxo foi algo que é moi difícil de encontrar na actualidade, que coherentes e valentes. E ademais son músicos moi interesantes, non? Que, que viñeron a enriquecer a tradición e a, e a, e a engrosar sobre todo eso, eh, a, o corpus pois con, con cancións pois con unha carga poética que ata ese momento non existía na música popular galega, non, non existía. Como precisamente en Galiza non hai base social, isto non é Euskal Herria, nin é Cataluña, mm. pois eh, nunca se lle, se lle fixo justiza e nunca se, se homenaxeou o suficiente, nin creo que se homenaxeou o suficiente a José Ventos. Pero para min serán sempre eh, referentes e eu estou moi orgullosa de, de, de poder telos coñecido en persoa e, e, e para min son, son evidentemente eh, parte de, de, ese, de eses cantores e cantoras que me ensinaron a pensar. É o mellor que o máximo que che pode regalar un ser humano. O máximo que che pode regalar un ser humano é abrirche unha porta, e ensinarche a cuestionar. Ese é o máximo. <laughs> A verdad que que muy agradecida de poder, de poder cantando, de poder escucharte ahora, estamos falando de eso, ¿no? Falamos, falas tú de, de, esa memoria, ¿no? De esa de esa valentía de, de eh, en queremos eh, pechar a entrevista ni pechar a, a, a tempada, decir, sin falar de alguien, ¿no? Que, tuvimos a sorte de, poder falar con ella de que también... por outros motivos hemos tenido a sorte de poder compartir uns días e que seguramente hoxe en la tarde estaremos con ela, é dicir que estamos falando de, de, de Luz Fandiño, no? do, do, o, non só porque o Librar as Arterias é, é unha canción e o, e o nome que da disco é, é que ben, ben dela, no? sale da súa da súa combativa creatividade, da súa creatividade que é vida, non do eu alguien decía en un momento dado de alguien, ¿no? Eh, que, era no ela, sino alguien de o, poeta de, po, de, de o povo, non? decir, eu, penso, eh, pensar que Luz no es poeta de povo, Luz es poeta povo, porque Luz es povo, es decir, es é, é a a valentía, eh ainda que como ella dice, hay muy gente detrás que o merece más que min, dice ella, ¿no? Cuando falas de, la necesidad de que no non, non esquezamos, eh, pero qué, qué importante no esquecer a estos a estas personas y en este caso cuando hablamos de, de que está viva, de una persona que, que acaba de hay unos días por tema de enfermedad de pasar o bicho que, que diela pero que as 5 o 6 días o que más se preocupaba es que no tenía fuerza para, para escribir, no? los 90 años. Y eso, wow, es, eh, necesidad de, de, de, de lembrar y de saber que, que esta siente está ali, no sé si te pasa a ti. Home, me parece, concordo de lo que dices, y a mayores gustaría decir que, que precisamente lo que ti dís, precisamente porque efectivamente la é e poco non interesa en determinados ámbitos, non? O ámbito, a arte sempre tivo esa doble moral, esa hipocresía, o, o, bueno, os artistas, digamos, e as artistas coñecidas en xeral, en, en todas as artes, eh, tenden e tenderon sempre ao, ao esnovismo. O academicismo é clasista. O, academici, o academicismo basease ao final nunha xerarquía, obviamente. Entón, to, todos os, os, os, os colectivos artísticos se caracterizan porque por, por un pouco a erótica da marginalidade, non? Eh, eh, lles gusta recordar Eh, preferiblemente cando xa están mortos, a todos aqueles seres humanos que fixeron arte impresionante, a, a, a, a persoas que morreron na pobreza, na miseria, a todos aqueles yonkis que puderon facer algo que eles non poden facer, pero que xamais terían sido seus amigos se estivesen vivos, e xamais terían estado nas súas festas mm. se estivesen vivos, porque en verdad eh, o academicismo e as altas esferas da arte nutrense de almidón, de almidón e moitas veces de vacuidade, e de, desde logo, eh, cando falamos de altas esferas, da igual de que altas esferas teas falando, cando unha esfera é alta, é alta, sempre, eh, no? e entonces non me baixa, e entonces non me baixa, e entonces nunca é como. E, e luceo, e precisamente porque me molesta, e precisamente porque días verdades e non se vende molesta con 90 anos. Para mí é admirable e ademais é unha das fontes da miña esperanza, porque que ela exista dame esperanza, é dicir, existe a posibilidade de non corromperse a certos niveis, no? de seguir sendo humilde. A humildade, a verdadeira humildade moitas veces está reñida con, con, con, a, con alcanzar a fama, porque todo ten un prezo. Existen persoas que alcanzaron a fama, é certo, existen persoas que alcanzaron a fama e que conservan a humildade. Mm. Máis difícil atopar eso, por exemplo, nunha muller, porque a unha muller lle costa moitísimo chegar a ser respetada. Se esa muller ademais é pobre, como foi Luz, e se criou eh, na pobreza e na servidume literalmente, porque non olvidemos que ela viviu de eso, eh, pois eh, todo se todo se complica moitísimo máis. E entonces todos eses, eses eh, poetas e poetos que se, se gaban e, e, lles e lles dá morbo a marginalidade cando falan de Lois Pereiro ou cando <laughs> falan de, non sei, Os pintores que falan de Van, de Van Gogh nunca terían sido amigos nin de Luis Pereiro, nin de Van Gogh, e non o son de Luz Fandiño precisamente por iso, porque non está a súa altura. E isto é algo que non se di, porque non queda ben dicir. Pero día que Luz morra, entón, sí, será o suficientemente digna de admiración e de homenaxe. Eh, isto non é unha cuestión galera, é unha cuestión humana. E hmm. forma parte de, de, da, das, da vergoña do ser humano. Eh, Luz é unha persoa que, que, que molesta por verdadeira, porque a verdade molesta. Se molesta por valente, porque a valentía molesta, porque hai un, un, un refrán castelán, non sei se o coñeces, que me parece unha gran verdade que dice clavo que sobresale pide martillo. e, e, e Luz é un clavo que sobresale. E eu creo que tivo a sorte de que, e o digo con humildade, de que moitas persoas do seu redor novas soubemos, sobre todo mulleres, soubemos admirala e lle profesamos unha admiración infinita, infinita e un amor infinito, precisamente por ser un exponente vivo de valentía, de humildade, de talento, de verdade, de capacidade artística, de capacidade de traballo. O sea, é unha persona que escribe un poema ao día. Dubido que coñezamos a moitos poemas da de poetas da historia e do mundo que teñan escrito un poema ao día. Estamos falando de miles e miles e miles e miles de poemas. Ten 90 anos. Y leva 40 escribindo. No soy una persona ejemplar, pero no soy unha poeta ejemplar, ni un artista ejemplar, é un ser humano exemplar. Se houvese máis seres humanos como un Fandiño, o planeta sería muy diferente, muy diferente. Pues bueno, <laughs> que no, no, no, no, no, no, ni quiero ni, tengo teño moito máis que, que engadir para que no me pegue ningún recordar, digo, <laughs> estas cosas desde de pues eso, ¿no? Que, o, que, que, que o redes sociales, en, en la web, ¿no? Es decir, de, pero bueno, que pues 16 estás en Esteiro, 17 en Salceda, 23 en Pontevedra, eh, y 29 en, Rodeiro. Vamos a llegar hasta ahí, después en agosto continúas, a más cerca, digo, para esta causa de que tiene que a veces intento no caer, pero acabo calendo, decir, de, para siente que que nos escoite desde compos eh, es, exames, pero bueno, eh, eh, o que también alguna das cousas que me, que me habéis enseñado a en la Galicia que las distancias no son tais, así que... <laughs> muy agradecido, de verdad, muy agradecida de, poder hablar contigo e, e Perdoa que seguro que hemos falado de más, pero si ti quieres engadir calquera cousa, nos encantadas de que os fagas, de verdad, es Que vas agradecida igualmente por la entrevista, agradecida por lo teu galego maravilloso, <laughs> eh, eh, bueno, la tu, por, escuchar... que también es algo que difícil atopar na, los medios de comunicación. Nada, pues si te parece podemos podemos pechar con, con liberar las arterias, si, si a ti te va, te va y ven. Perfecto, perfecto. Pues graciñas, como dicen en el mundo de teatro, que a mí me gusta decirlo porque soa fuerte, pero me parece bien moita merda, de verdad, es eso. Muchas gracias. Os Eu son da clase dos poetas descoñecidos e ignorados Para os que nunca se fixeron premios nin nunca son publicados Son a poeta daqueles que loitan por sair de escravos Son a poeta de aqueles aos que todo lles foi negado Eu son a poeta de aqueles que sobreviven do emprestado A poeta analfabeta, a poeta dos deserdados Eu son a poeta de aqueles aos que todo lles foi negado Son a poeta de aqueles que loitan por sair de escravos son a poeta aquellos que sobreviven tu emprestado Para los que nunca se fijaron premios ni nunca son publicados Son a poeta de aquellos que loitan por sair de escravos Son a poeta feridas para liberar as miñas arterias Non quero facerme esgravada, da pontoñosa das xenreiras Quero sentir como penetran polos ríos das miñas feas O vivificante arrecendo das voces Y si es un luxo poder escoitar a, a sus eh, e canciones, e a sus pensamientos, a su vida, a su forma de, sentirlo, de contarlo, la verdad que que muy agradecidas. Ahora queremos fechar a tempada, queremos decir hasta hasta luego, porque nunca se sabe qué va a pasar. eh, sendo agradecidas a, a moitas persoas, sendo agradecida a Casa do Peixe, sendo agradecidas a, a Radio Calimera, non sei, me venen moitos nomes, no? É dicir, podo pensar en Juan, en Isa, en Emilio, en, en moitísimas, en moitísimas, en Inés, en, bueno, en moitísima xente, en María, en Roy, moita xente de aquí da, de Mara da Casa do, do Peixe, da Radio Calimera, e eh, moita xente de, de en Compos, no? toda ese grupo de, de xente con el que ofice o primer curso de, de galego aquí no en Santiago, no? decir, de, pues, desde tono a, a, a non sei, a todas elas e eles que foi xenial, a ese grupiño también de, de con, pues eso, con Mirela, con, Vivian, con, todas ellas que, son mujeres valentes e increíbles. También, pues, no sé, a, vos que estás a, también a Alejandra, también a, Jonathan Anda, que él seguramente ni, me lembre, pero fue a primera persona un poco que me abrió o campo de da radio aquí en Compostela, en la Galiza, desculpade por, por, <laughs> por este pésimo galego. A verdad es que o poco bon este galego muy muy agradecido a a Esperanza y e a Rocío de, de a, bo que salga de esta boca en galego é gracias a, a las dos y e a otras personas que, que cuando falabas te decían millor así esto o de otro elas faceron que máis ou menos dentro de o, o horrible pois soe un pouco ben. <laughs> e que continuades descubriendo o galego, as linguas que continuades nas radios libres como a Calimera e outras moitas e, e que continuades sendo xente pois eso, crítica maravillosa, saber que non sempre se pode ser feliz, pero temos que intentar vallar e cantar aínda que sea con con rabia y como diría propia Luz, que ahora vais a escoltar una, charla, una entrevista con ela, eh, que no nos vean chorar, eh, y que nos vean sonreír y que nos vean reír, porque eso es fode, lo decía ela y tempo eh, falando a primera entrevista, estamos totalmente de acuerdo, ¿no? no nos van a calar, tenemos que mejorar, pero vamos a rir, e vamos a traballar, artellar en xuntanza por unha sociedade, por un mundo, como diría Galeano, onde caiban todos os mundos, e como li luz gririquiñas as persoas que cada día loitan por un mundo mellor. Riquiña ti que nos escoitas, riquiña luz, riquiña sela, tantísimas personas, De verdad, eh, con esta entrevista a luz desde os sapoconchos, una pertiña gigante, sed o que querades ser otra aperta viaxeira para que utilicéis cando querades e graciñas pola escoita. gracias xente, maravillosa. Gracias. Eu son froito da semente daquelas mujeres valentes Eu son froito da semente daquelas mujeres valentes Arriscadas, insumisas, generosas, elas son Arriscadas, insumisas, generosas, elas son A raíz de tiveran que traballar ou morrer. E, ¿eh? e o peor é que se nos achega unha boa é. E aí sí que debíamos, neniño, estar todas unidas, entende? Pero a xente, xa, moita xente va moi ao individual a donde lle pagan. Claro. Eso é o triste que venden a, a súa conciencia e venden o futuro dos seus fillos e eh, dos seus netos. Porque se ganan eles, neniño non vai a ser só un ano ou dous. Estivemos xa co outro, co criminal máis grande, eh? e estes non son diferentes son os mesmos as larvas de ese criminal. E eh, canto me lembro de miña nai cando me cantaba internacional <laughs> eu tiña nove anos. Ela me estou solo en la intimidad de la familia mm, se puede cantar. yo preguntaba mi mamá, ¿y eso llegará a suceder? Porque claro, para mí, imagínate, pasábamos fame, pasábamos miedo, pasábamos frío, Andábamos en pleno. Isto che que non é sí, sí, imaginación. Desgraciadamente foi unha realidade. As zapatillas, ademais a goma, que era de mala calidade, e eh? abría así outra vez. Por onde entraba máis a auga, por arriba ou por abaixo. os dous, entendes? E como non iba a estar delicadiña? Claro, claro, se si non se come non se pode facer nada, non? O corpo... Imposible! Y cuando ella decía mí, hija, yo no lo veré, pero vosotras sí. Y hoy si miro a oh retrato de mi nai y digo, qué magua, ainda aínda nos ecos anos que teño e aínda non o vemos. Elas ao mellor, elas que tens aí as dos rapaciñas, elas pode ser que o vexan, si a vida... Si, sí, Pero está cosa... Pues, jodida, jodida, perdón. No, no, es que así. Pero que a realidad. Sí. Claro que sí que vaya a cambiar, niño, pero eu no veréis, desgraciadamente. Ti pode ser. Eh, Espera, porque están quejando ya de que a no no consume. Si no ten, cómo va a consumir? A gente ah, no... Ahí, que... entonces ellos también dependen de nosotros. Claro, eso, eso que teníamos que ser conscientes. ¡Ay! De, de, que, de que ainda que sexa solo como consumidoras, temos mm. moito poder. Moito. É que mira, eu teño roupa dende que me puden facer unha peza de roupa. Teño calzado que, bueno, pouca xente creerame. Unhas, unhas sandalias de camper, pero que agardei que unha amiga dixo melud. Ben o corte inglés que hai unhas ofertas, pois di coche de verdad, mira, hoy no ano 90. Sí, sí, me, me he coido porque a, a, a he pasado pasado... ...mismo... que a cuestión si, si está bien porque vamos a tirarlo. qué? Pero hoy en día... Eh, comprar, comprar, comprar la de estacio E cando, eh, por exemplo, agora que si o, o compran menos coches, pois pues eso eh, está eso está ben. Eh, claro. Pero, pero claro, como é negocio, pois pues no. Ajá. Pero daste conta mm, de que van a caer polo seu peso. O gallá. A súa ambición é tanta, neniño, que non hai non hai cantidade para que eles digan ala, hora teño o que quero. No, no, nunca, sempre nunca queren máis, sempre queren máis. E ainda nadando no, no, no merda dos dólares, Aí sí que hay dinheiro. Claro. E, bueno, porque eu antes cando... Hum, mm, cando non se ponía isto como está, mm, eu cansábame de escuchar las barbaridades de todas y todos ellos, incluidas la reinecita y su hermanita, eh, Eso es que les dar vergonza. ¿Eh? e estamos mantendo tres casas reais. Sí. Eh? O bobón maior, o bobón que teóricamente é o rei, e a súa filla e incluídos os <laughs> amantes as a... Sí, sí, naniño. Sí, sí, é que é verdade, é así. É, é, eh, entendes? É eh, a min eso sí que me desespera que a xente non tome conciencia. Eu digo que son marabunta. Sí. Porque comen, comen, comen y nunca din hasta aquí llegué. No me cabe más, no, no estómago. Ay, no, deben tener un estómago arrastrando detrás de ellos. Si sí, e despois ás veces dan como como caridade e encima queren agradecimento, como si, o sea, están vivendo de, de a xente que la que menos ten, mm. están facendo negocio diso. De Verdad, mira. Mm, eh, bueno, supoño que te deches conta, eu son atea. Eu creo na nai terra. Mm -hmm. o inferno e feo ya no la sufrieron sufridas monchas. Pero Belaí, no sé si llega a vela, a Sor Lucía, una que era catalana de origen argentino. Era monja. Pero el niño, a mí encantaría me hablar con esa mujer porque no que la quería. Era un comunismo. Sí, ¿Sí? Era asombroso. Mm. la denuncia. ¡Uy, Rajoy tenía un odio, un odio visceral. Mm. Eh, más de una vez dijo, bueno, Sor Lucía debía como monja que es, em, llamar a la tranquilidad y no a la revolución. He eh, mm, dicho, que no es cierto que haya tanta gente que pase hambre. Y la contesto Mm. Señor Rajoy, yo no quiero convencerlo a usted. Mm. Simplemente venga usted a la hora de comer a ayudarnos a darle la comida a los que entran que hay muchos y muchas que no entran porque tienen vergüenza. Mm, y luego, pero esto ya iba con una retranca. Y luego le daremos a usted de comer y no tendrá que pagar nada. Fíjate eh? E... Eh, bueno, eu dixen... A esta non a van a deixar máis tempo. Votou, eh? Votou. É aquel pequeno Nicolás. Hmm. Sí. Que para min, da cara de parvo que tiña, y ¿Eh? qué tal cual un fillo del bobón. que es no Que no nos falte, que no nos falte humor nunca. Ay, no, nunca, niño. Nunca, porque si no, así que. Ay, entonces machacan en nos. Eh, no. Eu, mientras tenga vida, que non lle teño medo á miña morte. Eu non teño fillos, non teño unha familia, digamos, establecida, como mandan los cánones, eh? Pero dame moita mágoa. Esas criaturiñas lo que ya eh. por dónde entraron ahora. Pues, pues, ah, por, la valla, sí, por, la zona de Ceuta y Melilla, sí. Eh, esa siente niño. No tiene nada a perder. Tiene todo a ganar. ¿Eh? Claro, porque, porque buscan una vida mejor. Eh, parece que la siente no quiera entender. No, loco, din ainda ah, a min díxomo unha, pero saleu escaldada. Era, éramos las dúas de Sar. E, eh, bueno, temos xogado xuntas. Hm? Atopoume un día aquí o sair da casa. ¡Ay, Lucita! Era como me llamaban. ¡Ay, ahora ya no vas a emigración, ¿verdad? Dicen que no. Da que la fomos barbas. Ahora que vayan as listas. <laughs> bueno, muller, bueno, cala. Porque unha amiga de miña nai que era arriscada, ainda máis imprudente que miña nai que xa lle chegaba. Eh? Mm. Elisa Carrisa. E, sei que escapou para, para a Argentina. Pero pobriña, sei que xa bella, que que era amiga de miña nai, mm. e eh, que quería vir a morrer a súa terra. O que me pasaba a min. Pero ainda continuou esa estúpida Pero agora veñan eses negros así, globalizando os emigrantes veñen eses negros a comer o pan e a roubar. Mira, non, era imposible que eu calara, porque era como se mo estivera dicindo a min. E dixenlle, mira, Helena, ah, mira, Helena, os que dices que veñen a roubar no lo pan e o posto de traballo. Non, si nos non lle roubáramos antes. Ai, é e que lle íbamos a roubar si veñan mortos de fame. E dixenlle, non. non. Pero os nosos mangantes dos que nos dirixen. Ese sí, porque mira, eu <laughs> facéndome un pouco a parva. E dixenlle, onde temos nós aquí eh, excavacións de ouro? as minas de ouro onde están? E as de diamantes? E terminei defindoche. E os pozos de petróleo? Non sei se o do ouro entendeu-no, e os diamantes entendeu-no, pero do petróleo. Sí, inmediatamente dime. Ay, Lucita, tengo que deixar, <laughs> porque tengo que hacerlo sentar. te vaya. Agora, si me ve por la rua, vai que no me ve. Eh, digo, no sabes o alivio que me das. <laughs> No, niño, ¿quién de calar? Por eso eh, moita valentía la que la que tens, que ti a veces no, no te das cuenta. Oye, o falábamos con Ses, Ajá, no me digas. Eh, decía, decía eso, que, para ella eres un ejemplo de, valentía y de, de coraje por, la edad y por todo el tiempo que llevas. Pero el niño, digo yo de verdad, no me creo que sea un mérito, no unha obriga. Pero entón eu sería unha cobarde e eu non sería digna de chamarme filla de esa muller que morreu de fame. Entendes? Con 37 aniños. Moi duro, le niño, moi duro a carta que nos mandaron ainda vivía minha nai é minha boa é a esa a minha boa asasinaron na as monxas si botou-se a bebida. É de extrañar Claro. non é de estranhar, fillo Había mujeres que se suicidaron en un no, mm, túnel de ya. Todos los días, todos los días, eh, viña alguien de confianza. Asunto de miña Marininha. Hum. E sabes que se botou o trem? Era matemático. Os homens trabalhando sin protección caían do andamio. ¿De que De fame. De fame, niño. Foram muitas, muitas báguas. vull les mans salvant els planys que este dolor nos libere del drama fuerza i amor vibra, vibra el canadador despullat per dins i dona forma al cas travessa la nit despullat per dins i dona forma al cas crida foc, foc crida i esquitxa la ràbia crida, crida i esquitxa la ràbia dira, kridea la a sorte, a grande sorte de ter as amiguinhas que teño e que antes de comprar unha peza de roupa e, bueno, eh, isto sírveme para isto no que eu máis gastei na niño mm, foron nos libros <laughs> nos libros. E iso coa recomendación que me dou o crego en San Agustín. E cando dixenlle que me gustaba moito ler. Oh, oh, oh. Hija mía, isto xuro por miña nai. Que no me fantasía, o oh gaya que o fora. ¿Mm? Hija mía, no leas, porque cuanto más lees, más el demonio se te mete en el cuerpo. Claro que se me mete. Eh, claro que os libros dixeron meu que eles non querían que soubera. E, e agora estás escribindo ou como estás de ánimos? Non, escribindo, estou escribindo. Sí. Eh, pero que non vai a gustar a algunhas persoas Bueno. che ler agora un que escribín entre onte e onte. e non son indirectas <laughs> son directas directísimas as e os que teñen nas pateras non son asasinos nen son ladróns ainda que para selo teñen abondosas razóns. Son povos que veñen a percura de xustiza. Veñen fuxindo da fame. Veñen fuxindo das guerras do insaciável capitalismo, só comparável a marabunta. Veñen fuxindo de tanta miseria e Europa recibe os cales se foran alimañas erguen fronteiras metálicas con púas agudas das que fican pendurados como trofeos inquisitoriais. Non chega a miña imaginación a entender Como pode nun cerebro humán dar tanta ruindade só nos sádicos asasinos e esbirros de Torquemada e de Franco e de Pinochet ixes e xendros das serpes máis velenosas, Hitler só foi o ensayo do que eles pretenden. Se os povos para loitar non se unen e refugan do individualismo. Uf. Uf. E que non é fantasía, é a pura realidade. A pura é dura, é moi dura a eh, realidade. E, claro que sí, pois xa de ir, se non morro eu antes, non, non, a de ir no meu próximo libro. Tenemos que dejar un camino feito para no caer en las garras esa esa Este comecino este comecino con esto. com ah, vos creadores das máis noxentas mentiras e aínda de o día 1 de novembro an, sí, de novembro ande de apingar o moco para que digan canto ou queria. O Dia de Defuntos. É unha fantasía tamén. A nosa materia non morre, transformase. E habería que ter un pouco de pudor eses mausoleos para un muerto, una morta, no señor. Eh, casas podrían hacerse? ¿Cuántas aulas de cultura? Eh, de verdad, no me gusta ir al cementerio. Dico yo así, non me gusta. E máis cando ves eses monumentos, esas casas. Por favor, habendo tanta xentiña que non ten onde dormir. ¿Mm? Sí. Bueno, eh, Este a ver si yo dolido porque gáname mm. a indignación. Denantes de formular a pregunta, xa nos meus, nos meus miolos, bulen e rebulen as respostas dos vosos inconcesos medos, medos a que vos fagan o que con raposeiras artimañas vos fixestes. De tan ruín e rastrera maneira e sabedes que se sem vós o mundo seguiria e seguirá rodando e a matéria cuspirá vos com nojo os vossos ossos triturados para que ningún lembre o ay, lembre a qué que de besta pertenecía tan nocienta materia. Uf, neniño, pero é a realidade ou non? Eu sei. É a realidade, pero te, non das conta o valor que tens porque non toda a xente o, o din a verdade. Claro, no. E tes, ti tes moita honestidade, moita valentía de verdade. Neniño, eh, Mira, que a mí gustan más flores, Gústame un firmamento limpo, eh, con estrellas y todo eso. Pero primero está el pobo. Porque ti eres pobo. ¿Eh? De verdad. De verdad, de verdad. Has veces Teño medo. Teño medo de que o uh, que me dicen que eu chegue a creelo. Non. Tío. Eu creo na poesía que é reivindicadora e non na poesía eh? que eu tamén escribín a un amor que tiven de pequeniña, de nova, tivemos, pero que foi? Un amor, amor que non morreu coa morte. E fíxate o que longe. Non, eu deixei gran parte de mí aquí. Y ¿Mm? eh, decía, cantar aquí amor, amor puro e inmaculado. Tan puro ti amor, ni por un bico luciado. Éramos dous rapaciños de 14 a 15 anos. Íbamos xuntos á fonte e os contos nos cambiábamos. <laughs> Cando cos outros rapaces xunto cruceiro xogábamos sempre collidos da man. Nunca nos separábamos mais por puro que ese amor que nós tiñamos non pudo sobrevivir en este mundo de enganos. Eso escribino na Argentina e como estaba eu na miño. Mm. E logo escribín que podía decirse unha continuación. Non era continuación en París. E decía, lembranzas de amor de neno, tesouro inquebrantável que logo de adultos temos. O acto non consumado os bicos que non se deron, as verbas non fementidas, pois decilas non souberon. Nunca saberás todo o amor que che teño, meu amor neno. Queres creer <laughs> Mira, eu non creo en meigas, pero creo na forza do noso cerebro. Sí. Cando xa estaba aquí, non facía máis que soñar con Alfonso. E aí hasta nos vicamos. <laughs> É claro que me gustan as flores, que me gusta, que sei eu, e eh, pero hasta as veces digo, lo estas flores podían dar o néctar para alimentar <laughs> de verdade o que ten que prevalecer E o amor à terra, o amor aos seres humanos que somos. Verdade? Sim. A mim aburre-me canto. quem era é que escreveu todo, todo sobre o amor a uma mulher É bonito! Como que não é bonito? Pero mais bonito é que um poeta reflexe o oh, seu povo. Esa é a poesía que me gusta a min. Esa eres ti. Que tamén ti tes medo Cando miras na noite desguello Quen vai detrás de ti Sei o duro que ver A túa nena facerse muller E que che falten armas pra protexer E sei que agardando amor O sexo foi horror E levas anos follándote a culpa e a inocencia Sei que tamén a ti che doen Todo se se se leva o corpo furado de envexas vergoñas e ¿eh? soidade Non, non é tentar si somos manada Tiela nosa camarada O ritmo marca noas as feridas Non queda un atrás Teu é o territorio Que está baixo a lúa Se corres a sombra das irmáns Nunha danza de loba Se houve a unha ou vean todas Precisarnos fainos fortes E gozarnos máis Lamendo as feridas, coidando xuntas as crías Compartindo a comida ou ensinando os dentes nada caza recogiendo unas barriadas a todas, a todas las aliadas. Tenemos las orejillas derechas Soy o que nos interesa, pero estamos, estamos alerta. Llegamos con rabo entre pernas espameadas en medio de gas en decidirnos a morrer. confianza. Mira que pelas de nuestros se gasta y apuntado rabo, punto cero. de ser non tanto como miña nai, pero sí, non traicionala, non traicionar. Ela estou seguro que estaría orgullosa. Eh, eh. Eu non teño dúbida, Luz. Mm? Ninguna dúbida de que ella estaría moi orgullosa. Pois de verdade, cando Bueno, cando puxenlle o os tiduos que lle puxen sí. a os meus libriños. O primeiro, o, o prazer de embellecer. E é a verdade. Eu sinto prazer de chegar a ser bella. E se eu non son honesta comigo, que vou agardar que os demais si sean? Así non? Primeiro teño que dar para logo recibir. E eu, eu creo que o principal el ser honesto. Eso é verdade. Honesta contigo e decir non me remorde a conciencia. E, eh, e eh, para mí eso é fundamental, neno. O non traicionarse no, eso... a un mesmo Eso non hai diñeiro. No, porque si, si, ten, si nos enganamos a nós... Eh, que esperamos dos demais? Claro. Mira, Eso es. máis de unha vez teñenme preguntado mm, Luz, eh, que é para ti a felicidade? Claro, hai... Eh, quer chegar a ter uma fortuna. Não. Não, que vá, que vá. arrincar lhe um sorriso a uma criatura, seja pequeninha ou seja maior, tratar isso de não fazer mal. Para quê? Para engrandecer-te, tipo No, é que bueno, en eso sí que estou conforme de que non traicionai o desexo de miña nai. Eh? De tratar, bueno, de, de miña boa, de miña nai, as dúas, neniño. Mm para informação a guia, a guia. Eu, neninho, já digo, se não fora por vós, eu que seria uma tolinha. Unha toliña máis por Compostela diante. É, eh? e que para os amigos Como me gustaría non ter que vender os libros. Neniño, ui, si vivira miña aboa, e que a vos hincharía vos de bicos. <laughs> Pero bueno, vive no teu corazón. Vive. Aí, aí vive seguro. Vive. Vive, neniño. Es... Mira, seguro. que teño Aí dois dias, um poeminha para elas, para minha nai e a minha boa. Pero de verdade é duro, é duro. Mira, há um poema que eu escrevi para minha nai. porque as zorras das monxas se que me perdoen os animais fixeronlle a vida imposible e pobriña para non ir soa levoume a min con ela para ablandarlle o corazón a esas hienas e decía Lembro a miña naifinha, daquelas bágoas amargas que ante aquelas viles monxas coitadinha ti espallabas. Que lle podía importar a esas fillas de Castela, a esas hienas descastadas? elas non pasaban fame e o traballo nas mataba. Querían que ti deixaras o postiño das castañas sabendo que era a tua morte si a traballar te botabas. la mala muller que cos contos lle andaba por ti non querer estar na súa casa de criada. E foi así, neniño, mira, que era mesmo en frente. Na, nos tiñamos o postiño algún día direi che onde que para min eso Ahí está la energía de mi nai. E cada vez que paso aquel corunchiño, <laughs> no se me va. No se me va. E que no se vaya nunca. No. Nunca. No. Eh, e bueno. Enfrente. frente había mm, chamábanlle feinos un comercio de telas mm. e eh, roupa para home eh, e foi esa muller señora non era non era non e eh, e díxolle. El, miña nai allí traballando unhas horas e cando entrou o home dela no concello como concellal díxolle Marina ahora que mi marido es concejal, tú puedes meter las niñas en el hospicio y a tu madre en las arrepentidas. nada indignada que se ve que usted no es madre ni sabe lo que es el amor de madre. Mis hijas, aunque tenga que ir de aldea en aldea pidiendo un trozo de pan, ¿eh? y mi madre no tiene nada de que arrepentirse, así que puede usted buscar a otra persona porque yo aquí en su casa no puedo estar. Tiene valor, vivo valor. Entendes? Falar de miña nai e de miña boa. ¿Mm? Si ellas no hicieran o que ellas fixeron. Niño. Eso, a miña aboa, así como por casualidade, non é extraño que eu fale de miña aboa con tanto cariño. Ela foi a que me coll, colleu cando estaba eu saindo do, do ventre de miña nai a, en, a enfermeira parteira que se chamaba e eh, cando veu a miña nae, ui, eran as de da noite Ai, ainda podo ir a casa e cear e logo vir. E eh, miña nai pobriña. Bueno, não fiz a partida, mais que sair da casa e salineu. E minha boa foi a primeira. Meu pai daquela foi detrás da, da partida que, que a criatura já está aí. Entrou e de miña boa, non me toques a neta, que ainda podes mo matar. Había <laughs> unha afinidade entre miña boa e eu, neniño, increíble. E cando eu isso teño lido, Na Argentina logo debes peligrarme. Era como si estivera leendo ese libro por segunda vez. Con cada persoaxe, con... Bueno, e eh, cando íamos á catedral, que a ela gustaba lle moito a arte, a miña boa. E falábame do santo dos croques, levábame o museo da catedral e decíame Estos se llaman gobelinos, os que eran bordados a man. Pero aquí había más. Y lo robaron. ¿Y quién lo iba a robar en la catedral? Eh? Los mismos crecos. Y ¿eh? Eh, allí era que ella, mi madriña validaba los seus recordos para mí. E mira que casualidade que cando ela era nova e os ingleses querían levar pedra por pedra o, o pórtico da gloria. Pero aí houve un levantamento e puxéronse na catedral a berrar Isto é patrimonio do povo. Entón os cregos deronlle de autorización de sacar unha imprenta con eh, yeso que aínda hai pouquiño que tiveron que reparar porque na imprenta foi todo o, como se chama, as cores e todo. Sí, sí. E aínda hai pouquiño que abriron a para o público. Non está nada, nada mal. É certo Ve, é que a xente alarga a xente boa xente. Eh, aínda que nos quieran vender o contrario. Eh, eh, eh, de verdad, e non temos que ir a confesarnos con eses cabróns. Temos que ir xuntas, eh, no camino. Eh, sempre, sempre xuntas. Sí, neniño, que alegría. <laughs> no. Sapoconchos, nya. O sapoconchos. Os cachopondos. <laughs>